Всеки ден, два, три, четири. Това не стане. Е, До некој натаму ще му во држачник се молим. Можем ли да се молиме? Ние да го благословиме за Господ преку Него да не благослови нас оно што ќе е получувано. Ајде. Отче Небеси, ние го принесуваме наши брат Зоки и тражиме Твоето помазание, мудрост и правото Слово за оваа црква, за овај момент за секое душа да ги добре с и промени. Обликуе се словото като меч, правейки тази хирургия за да отхвърляш се оно што ти не и непотребно, за да стане различни на лико на твоя Син, Господ Исус Христос, у нашето секојдневие, со все оно иде, у нашите зборови, у реакциите, у мислите, у поставките и делата. Ние го благословуваме овај човек и со спремни сръца отваряме се себе си да ти не получиш и благословеш преку него. За слава на Таткото си и Светия Дух, заедно викаме Амин. Амин. Божи благослов, добър вечер на сите. Добро дойдохте в Християнска църква Лаза на богослужбата. Тя мислам дека ставането беше отлично, водено. Добро дойде на Велишани. Добро дойдохте. И първото нещо, което сакам да го споделам, после проповедта ще е да кажем дека Исус е мой Господ и мой Бог. Знаете ли защо? Затоа што денеска по продавницата ми дојдеа и светоци и почнаме тука разговор за, Господ. И они поставиле на кратко и прашение. прашање. е Исус за тебе? Викам, Исус за мене е мой Господ и мой Бог. А, не, е Бог. Викам, троеден Бог. Ние веруваме от троеден Бог. Викам, а Свети Дух ще за теб. да вика, личност мислиш? Викам, да. Светия Дух е личност. От Иисус кажа, я колки се вознесам горе, ки ви пратам, утешител, учител, ки ви пратам водач, учител, ще ке ме въведе во всекова вистина. И они гледат и викат, Дечко, ти по-добре да я проучуваш Библията. Алелуя! Е, какво е Библия? Аз имам само една Библия и тая читам. Нямам повече. А тази Библия кажува да Христос е мой Господ и мой Бог. Значи, трябва да изповедаме. И всяки ви кажем, какво да го разпознаваме това? Всекой ще изповеда, дека Исус е Господ и Бог е воден от Светия Дух. Всекой, ще не изповеда, дека Исус е Господ и Бог е воден от духът на Антихриста. И аз сте гласни. Ние сме водени от Божия дух и знал викаме Исус е наш Господ и наш Бог. И сега преодаме на темата. Темата е за това вече осветуване. Значи осветуване. Осветуването е един процес за отвоювание на човеко от грево, от грешния свет и доведуване у Божията светост. Значи, отделуване на човека от грево, грешната природа, грешния свет и доведуване у Божията светост. Осветуване, кратко и ясно. Пеяме. Свет си, Господи. Свет си. Бог е свет. Само Бог е свет. Осветувањето не е ритуал. Не е процес на попрескување со босилок и со вода. Затоа што босилко не е свет, водата не е свет. Само Бог е свят. Посветованието не е процес или ритуал да се хвърля кръсто, уварда или обригалница и после многито да пият от тази осветена вода. Затоа защото преска на е човек исто скопия да дей и кажува, какво е могуче вика Зоки, Какво е могуче? Цела недела трубия дека водата у Скопия Вардар е загатена и има тиняк. Какво е могуче кога го хвърля кръсто после тоа сите да пият? Вика трябва да се каже дека Христо не е свет, дека водата не е света, дека тази шофръла не е свет, него само Бог е свет. Само Бог е свет. Нема нищо друго. Осветование. Процес на отвоювание на човека от грево и от свето и доведование по Божията присутност. Осветование. Кратко и ясно. Тук в първа Петрово послание. В първа глава, 15 и 16 стих вика. Туку според светецот кој ви повика, биете се и самите свети во целото свое држање, зашто е напишено, биете свети, зашто јас сум свет. Осветување. Осветувањето јас тук е 3-4 точки, зашто е процес. Процес. Не можеме ние отръжка да станеме свети, затоа што тема со соба која сте е темнина. И кога запаля струјата, ти не гледаш право време, защото светлината ти влезе в очите ти, право се мръщаш, прилагодуваш се, прилагодуваш се и накрая видиш кой е дека стоя. Така е и с нас. Ние бехме темнина и когато дойде светлина, малко ни е тежко. Гледаме някои работи, не са ясни, а ако светлината ги видиме с други очи, с Божите очи, ще ни ги дава Господ. Не с отелистите. Значи първото нещо, осветованието, първият процес ние сме повикани. Ние сме повикани. Луги, Бог не вика. Сите не знаят по име. И сите не вика по име. Господ повикува. Затоа што Господ си го сака своето совршено дело. Знаете ли кое е съвършеното дело Божие? Човеко. Човеко. За пет дена се направи. Се обезбеди. Сите услови ги направи. Шестиот ден го створи човек. И му даде власт да команда со животните и со растенията и со земята. Се му беше дозволено. На Адам и на Ева се и беше дозволено. Има присутство Божие. Бело светоста. Бело светоста. И само едно не трябваше да прави. Оживаа со Господ. Разговаря си со Господ. Шетаа се по градината. Не работя ништо. Не се потеа. Беа у Не може да взимате тоа луѓе како луѓе, излажава се. Зема, Првиот повик у човештвото, првиот повик у Библијата е Адаме, каде си? Каде си бе, Адаме? Чупни си алейката. Каде иде? Главата. Каде иде? И шо направи Адаме? Место да каже, Господе, ја погреши, излъжаме. Те, излъжаме змията. И аз яде. Погреши. Ама, що направи? Он се скри. Он се скри. Така и нас, кога не викне Господ. Първият път мене, когато викна. И аз се скри. Първият път мене, когато викна преко брат Ангел, бееме на мивата, работееме, копаме, не да кажеш дека нашо пастор, да кажеш ти некој дека нашо пастор не Копаме. Копаме на римата, слушаме какво, аз слушаше какво си ме пее, он какво сбори за Господ. И луѓето, знаеш, знаете ли шо? Луѓето бега на них и вика, бегате бе, тия са нововерци. И я вика, защо бе нововерци? Какви нововерци бе, они сборят за Господ. Ей, луѓе, они сакат да го живеят Евангелието. И от тук е, отведя Моника Кангел, отдебе там, Бог ме повика преко него, я се скри моли кой дела, без да знам. Ама ме кава си. Ама се крие. И вика, Господи, аз се скри от Тебе, затова що аз съм гол. И он вика, а кой ти кажа, Адаме, дека си гол? Втор път, кой ти кажа? Вместо да каже пак, Господи, и аз стварно погреши. Стварно погреши. Не сакаш да го направя това, ама те убавя те, им, плод. Алан вика, не съм и аз крив. Ева е крива. Ти ми я даде. Човеко секундерно сака да се самооправдува. За сите свои грешни и за сите свои грешки избори, ще ги направил, някой друг е крив. Не съм я крив. Татко ми е крив, он ме учи да пия ракия. Дружното в едно ще седеме, четворъстта запалят цигари. Е, защо па аз да не запалам, защото аз ще се двойно равним. Ке запаламе ја, ке пиеме ја, ке правиме глупости. Нема се тела. Не. Секој си одговорен за свој избор. Изборот е ваш. Мој и ваш. Што ќе правиме? Како ќе правиме? Ние избираме. Не некој друг. Ние избираме. Изборот е наш. Ама Адам вика Ева. Не одговори на повикот. Казата за гревот е смрт. Одеа. Одеа. Няма светост. да облеки да носят. Мора да работят. Мора да купат. Мора да купаме. Мораме, за да обезгледаме фамилията. Мора да иска да си на работа от 4 сата. Газ да вика, ако се задържам, отидем село по работа, не затваря кола дом тогай. Затвори. Вики затворам, няма проблем. И аз, ако останеш ум, до 6 всяка затвориш. Бидете сигурни. Отида Сарешко, той го направи. Остана без работа. Ама Господ не даде друга да работа. Кога се решите за Господ, Господ обезбедува. Кога речете Исус е Господ и мой Бог, знаете дека Господ ве сака уште повече. И ги даде уште по-големи благослови. Човекът от секогаш се оправдуваше. И му, Бог повикува, отбира го израелския народ и го повикува, и го повикува, преко пророците. Покайте се, за идолите ще ги правите. Не мойте! Не мойте! Еми ви заповеди, правете го това, за да дойдете към мене, за да биете свети. Повикува ги, тръгнете с идолите. Не правите зло. Оли да е робство. Що прави? Бог пак ги повикува преко Мойсия. Пак ги повикува. Мойсия отговаря на повико. Доведува ги. Увитената земя. Повиканите. Значи Бог отбира. Защо? За он да се послава отбира и повикува. Защо? За он да се прославя. Не Дас, е не е брат, не е брат Зоки, не Тони, не Норма. Бог да се прославя. Ние също работиме, трябва да работим за него. Корелша пророците повикуват, повикуват. Бог направи против Исус. Исус дойде, повикува. Дойдете сите към мене. Ако имате тещоти, ако имате маки, ако имате неволи, е към мен. И аз ке ви давам моя вяра. А лесен е. Моя вяра е лесен. Не е тежък. Дойте си то бремените. Покайте се. Небесното царство се приближи. Дойдете. Повикува. Повикува ги 12 апостоли. Тръгнува. Настанува революцията после. За да дойде небесното царство. Ние да ушиме. Хвала моля Господ за то. Хвала му ще отговори на повик. Уримявайте. Първа глава. 6 и 7 стих А. Между кои сте и вие повикани от Исуса Христа, до сите възлюбени от Бога, повиканите свети. И вие сте повикани. И вие можете да станете свети. И вие можете да го служите на Бог. Да станете Божи деца. Да станете членови на Царството Небесно. Да видите светите. Исто така, Убав Пълник е опишан от Лука, Евангелие от Лука. 14 глава от 15 до 20 стих. Науча. От 15 до 20. Кога го чу това един от гостите, му рече, блажен е оной кој ќе јаде леб в Божието царство. Той му рече, еден човек приготви голема вечера, и повика мнозина. Ако му беше време за вечера, го изпрати своя слуга да им рече на повиканите. На повиканите. Дойдете, защо веке се е готово. И сите, като договорени, почна да се извинуват. Първият рече, купив нива и трябва да отидам да я видам. Те молам, извини ме. Другият порече, купив пет двойки волови и одам да ги продам. Те молам, извини ме. И третият рече, се ожени Затоа не можам да излезам. Изговор врз изговор. Купил нива. Вечера Темно е, бе, дека ќе ја е нивата. Темно е, дека ќе видим ниваме. Вечера е. От 10-11 сат одите, видите нивата како изгледа. Дали е копана или не е копана. Изговор. Волови купил. Ќе орем на време. Браво. Со фарови, со други светли. Ожени се, нямам време. Няма време. А дойде я жената. Кажи из Исус. Дойте на вечерата заедно. Изговор. Младите одишно и старите, не само майка. Поправим с дълчия си, тега само ще раздели библичите ли от Библията? Е, защото ти знаеш, няма време. Не. Читате ли от Библията? Гледаме, нали, не знаеш да ми отговори. Това ми го пита. Нямам време. Добро. Имаш ли време да ядеш? Е, мора да ядем. Имаш ли време за кафе? Е, добро. Читайки кафе, нямаш, не можеш да почиташ време на глава. Имаш ли време? Имаш ли време да седеш пред телевизора и да гледаш футбол? Те дядък гледа Манчестър. Еден ден. Имаш ли време да, да малко, да, да го прочетеш кучето? Заучи да се сега си да кучиняшета. А от време за Библия. А точно е това. Точно е това. Сите кучиняшета. А нямам време за Библия. Нямам време. Нямам. Прашането е. Како ние ќе говориме на Бога? Всекой за себе. Бог те повикува. Що ти кажеш? Имаш ли време? Или нямаш време? Некой млад човек ви казва, знаете ли, що ти направи? И аз ке си го живям живота. Ке издавам, ке пия, ке пуша, ке возам бързо, ке правям глупости, ке се женам и, и пак си го терам то. И от 12 сато ке се покавам и ке се отидам му радио се покавам на името на Исус и ти сотия му рада. Авраама умрял от 15 за 12. Страшно. Страшно. Страшно е, Страшно е, знаете какво, какво на тия финти на дявола. Страшно е. Они чекат от 12 сада. Некои не дочекат и 11. Загинат соколите под камионите. Не го знаят Господ. Декалът, прашното, декалон. Не то. Имат ли времето, това? имат ли времето, това? Кога ке отидат, имат ли време за нещо? Няма да имат време, ке горят там. Там ти си речат, е, защо аз, защо аз не съм време? ти речат, дай, дай да ги кажа на брато. Да отидам да ги кажа. Там е словото, нека читат. Словото е оставено. Нека читат, нека видят кой е Исус. Повикани, повикани, повикани. Ние сме повикани. Какво ти е отговорено? Какво? Павле е повикан. Търчеше и гонеше и християните. Исус го сред нам пуснете вика, Савле, Савле, защо ме гониш? Кой си ти? Господи. аз съм Исус. И Павле, що отговори? Отговори на повик. Отговори. Бог го повикува. Повикува. И не на играчка. Покаяние. Мене кой ме повика? Първият път. Промаши. Бог ми даде втора шанс. По болницата. Звуки. Зуки. Кава си. Защо бе? Зато, защото беше послуш. Не трябваше да пия, я пиеше. Поради ми се парязат. И сега що правиш? А Гяло вика, руки си продължа се пиеш, ке оздравееш. Е, ти мини ми облог по първи път. Избор. Беше много. Избора беше мой. Избора е ваш. Какво ти отговорите на Бога? Тук вера, покаяние у името на Исус и доведение на Царството на Исус. Изборът е наш. Подкупени. Втората точка. Подкупени. Повикани за усетост. Подкупени. Ако не поканат на слабо, по каква облека отиде? Чиста. Чиста. Е, вау, костюми, връзкосани, патерани. Сватба е. Сватба е. Веселба. Голема. Големо играние има. Ние одеме. У най-другото нещо. Мили това, с опалянието греб, Адам и Ева, подобия облека. Ама каква? Изгубия тая бялата след това облека. Но доби облек от грешно. Облека за топено с кръв. не го бяга. Убийства. Войни по Израел. Тепани, матери, клани, облеки. И на сватбите, македонска кръва сватба. Облеката ни беше грешна. Защото брат кажа през сите погрешия. Сите. Нема нито, нито еден праведен. нямаше нито еден, защото го бара Бог. Нямаше нито еден. Защо? Затоа што с паѓањето грев ние изгубиме светоста, изгубиме визията с Бог. Останаме на своите помрачени умови да правиме все, що сакаме. Ние сме мудри. Ние знаеме какво, кой на нас ки ни каже? я знам. Я знам по с како работи компютър, кой ги ми каже на мен? Я знам защо служи това? Знам. луѓето. Покаля сега с ракета и тази метеор вчера во Русија го погодили. Едни викат покара с ракета, ще покаля, едни викат сам се разпръснава. Кой знае? Кой знае точно? Ние носим обави облеки, не до терани се. Ама тази облека е, е, грешна. Како давай да се откупи? Човекът пробувал на много начин да се откупи. и Бог ставил посредството место за него. И ние си да знаем дълбоко в себе, дека Бог постои. Дека не сме настранени од маймуни? Така да? Знаеме. Знаеме дека Божја сила има. Знаеме дека Бог е тука. Тоа местенце. Човекот го користи и пробува сам да направи нешто за да се откупи. Затоа што паѓањето, со паѓањето греб, ние одеме у робство кај дјавол. Дјавол не тера да грешиме, и не тера да грешиме, и не држи. И вика, казната за грева смрт. Мора некој да умре. Мора. Мора да пане крв. Затоа шо, вие сте ке мене. Кој ќе опате од кој? Човеко пробува. Пробува со јагниња, со кози. Колеги, паѓа крв. Не е откупен. За кратко време. Па се враќа. Не бива. Пробува со оле, Господе, еве ти зетин, дотил кило зетин, дай ми здрави. Светите, Господе, за здраве, нека е свеката. Свеката горе, горе 3 минути. 3 минути здраве. Играте ли сграда, сите вас свеки. Не, не можем да се откупим. Не можем. Не можем. Пропада се. Не можем. Ни сме отпали. Унеделът, оле. Еме ми дяло евро. Дяло евра. За църквата. Напред и е шосаката. Еме. А работниците работят до 6 сата на Газда, Господи, е ти дяло евро. Ама работниците 12 сата работят, как си взял парите, па? А пишува, солзите на работниците дойдеят до Господ за вод. Ей, солзите на работниците довадят до Господ, гледа до Господ. Какво ги се откупи? Со пари? Па тогай, ние ще нямаме пари, какво ги се откупим? И колко пари кощата на отпор? Десетина евро, да, ако бие човек, оде и се изповедува и овай поп от тази страна му вика, дай 10 евро и 20 пати Аве Мария и ти се откупиш. Филм. Това е на филм. Това е на филм. Откупуванието. Не е от И ако човек не, не успя по своите планови да даде до Господ да се откупи, я ти го Господа, Сака си го своето дело, бе! Повикува го човек. Сега има план да го откупи. Йован 3.16 Бог толкова го засъка се и го даде своят единороден син за откуп. За откуп. Алелуя! За откуп. Там на кръсто Исус. На кръсто какво Исус неговата кръв не е откупи. Кой поверува и се покае, ще ви е спасен. Исус я проля кръвта за наш откуп. Ние да бидем откупени. Ние да дадем светост. Ние да бидем осветени. С не с Со кръвта на Исус Христос. Со кръвта на Божиото ягне. Еве го Божието ягне, ще го даде живото за вас. Еве, той е то. Той е откупо. Той е откупо. Ние сме купени. Всеки ще ги говори се спаси. Лово. Дело на Исус ще го направи на кръста. Постави и прашение през. Защо на толкова зол начин се възвишува некой. От изол начин е на кръсто. Не му е ясно. На кръсто римяните ги убивали от луѓето. Заради срам, отивила и тук. Па пише условното ки биде с навед меѓу злочинци. Неправните наши. Он ги взема на кръст. Нашата облека грешна я замени. Он я зема. Цялата облека на цял свет грешна я зема Исус. И затова викна или, или, лава са бахтани. Татко, защо ме остави? Затоа че цял греб от тази момент беше въз Исус. И Бог не може да тръпе греб. За малко само. Само за малко. И после Исус възкресна и я победи смъртта и го победи дявола. Исус вика, аз съм възкресението и живото. Кой верува в мене? Има живот вече. Алелуя! Прекрасно дело! Божие дело! Не човечко! Божие! Защо? За Бог да се прослава. Неговия! От и Господ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 да не правиме грешка какво Адам ще направим? Значи кога се покаеме и кога повинуваме Господ Исус Христос, ние трябва да се стремиме да не грешиме повече. Да не грешиме повече. Да живеем в светост, да бидеме чисти, светли и непорочни деца Божи. и тоа е целта на Господ. Да бидеме чисти, свети, и непорочни. Какво да станеме чисти и това е свет? Исполнет со всекакво зло помейки се с Светия Дух. Тази ще ни роден се. Духа Свети ни дава сила. Да кажем не на грел. Да за Господ. Да се чуваме, да не лажем, да не крадеме, да не оговараме, да не любомореме. Сидете да я греваме. Защото са тук от сърцето. И не се гледа. Знаете ли? Бог ги гледа. И Бог ги ти покаже. На мен ми е покажувал. Покажал ми и за гордост, Покажал ми за любомора и за завист, покажал ми я. Затоа што бил и горд, и любоморен, и снимал съм и заредовал съм човекото, е колко го споведаш то, то е очистено за кръвта Исус. И добива сила, за да се смениш. От истинския християнин не е тази християнин, що ги знае стиховите на памет и те бомбардира. Истинският християнин трябва да е обрезан със Светия Дух. Сърцето да му е обрезано със Светия Дух да е изкъстено. Да има ново сърце, дадено от Господ. И да тражим очистование. Не след това, що е сърце сърцето вътре. От сърцето ми излегуват тайни. И тия тайни човечки дух не ги знае, не можеш. Само Божието Бог. Само Он ги знае. И с тия нови облеки, дотерани, очистени, ние влегуваме на светото место. Окей? Okay? И врагуваме, унесете место. Светията на светиите, долагаме към таткото. И като видим Исус от на 7 и 12 апостоли там на масата. Вече, дойдете вели сте ги към мен. Ще отговорите на Бойко, ще се покаяте, ще поверувате, ще се ще бъдете откупени. И сега третото, вие сте отбрани. Отбрани. Трета точка е отбрани. Значи, на, ние сме отбрани. Секой, от тук седе, на вие случина е отбран от Господ за нещо. Отбран за нещо. Ама отбран, за да ти върши Божите дела. Не своите. Я знам, нека вие всички, ще седете тук, дълбоко средства, го тражите Господ, некои сте го неделе, некои сте и отбрани, мисля, знаете защо сте отбрани и не сумията дека, вие сте отбрани. Бог е отбрани. Бог е повикал по име. Вие знаете го това. И знаете го кой е Исус. Знаете ли кой е даде себе си. Жертвовал се. Вие сте откупени. Вие сте отбрани. Павел е бил отбран. Павел е бил отбран. И затова Господ довади осветлина и го осветлува. И стария живот. Нямам. Три дена след. Четвъртия ден прегледнувам. И си викам, леле, кой съм бил? Кой фил съм бил аз? Павел со завршен факултет кај Гамалиел, со познавање на Тората, со израелец од Венијаминовото племе, школован Фарисей, по праведност, праведен по законот, тепам ги. Кој сум јас тепал? Он се свестува и е отбран. Отбран од Господ. И тоа Господ го повикува, откупува и го отбира и му кажува, «Е, сега ќе одеш, дека јас те праќам. Порано идеше от Дамас, защото фарисеите те пратия, ама сега киваш така, аз те пратя. И пада на Господ, че го пратя тук, къде нас в Македония. <laughs> Да не се лъга Евангелието. И него ки сме били многобожци. Ке сме жертвували деца. Боже, не дай Боже. Како Израел што правил? Жертвували деца, бе. Замислите, кој е глупост правил? Паганци. Паганци. Павле е дошъл, бил отбран до дел тука и не го познава Евангелието. И ако е и реши се това. То е целта на Евангелието. То е целта на Божия избор ще го правим с нас. Отбиране, отбиране и не граде да бидеме свети. Изградуване. Исто, Стефан и компанията са отбрани да служат там. Знаете за Стефан, кой е Стефан? Не, дела апостолски. Каменувание. Първият човек, който е каменуван за Исус, е Стефан. И он е бил отбран да служи около масата, около трапезите, да неделя деня на жените, защото апостолите морали да проповедат. Значи всеки си има свой избор. Мисля, свой, а, Господ има за всеки дар дадено и всеки го отбира за нещо. Не можем сите да бием око. Не можем сите да бием уши. Не можем сите да бием пастори. Не можем сите да бием а, евангелизатори, пророци. Значи ние сме членове на Христовото тело избрани. Отбрани с всеки со своя улога. Отбрани, кой защо е отбран? Трябва да се прашаме, Господи, защо си мой брат? Он ти отговори. Кога ти отговори? На Фейсбук? Кога ти отговори? Кога? Тивкото време. Secret place. Тивко време. С тайно место, с Господ, на тайното место, Бог сбори. Видите сигурно това. На тайното место, Бог сбори. И ти добиваш информация от първа ръка. Не от втора ръка, не от трета ръка, не от четвърта ръка. Права ръка. И Бог ти вика, не аз тебе ти вра. Защо Господи имам там? За да служиш от църквата. За да ги носиш толчинята. И аз добра тебе да служиш и ден. И аз добра да помагаш на пастора, да помагаш на славителите. Всеки си има своя улог. Всеки за нещо е отбран. Всеки си има свои таланти. Да Даден от Господ. Само нашия какво ги изкористим. И давайки ги умножим. А ако си седеме с таланто и не го користиме, нищо. Нищо. И само чекам, дай ми Господе, дай ми Господе, дай ми Господе, да се купи кадрал и Дай Господе, нека се изсечат сами. Нека се изцепат сами, Господа. От тя друго от тебе, ти можеш все. Ти ги пръкнеш ангели. Ангелите ки ми ги изцепат дръвно. Йо. А Господ речал, кой не работи? И да не яде. Няма да яде, ако не е работи. Отбрани. От първо Петрово, главата не съм запишал. Вие сте избран род. Кой главата? Право глава. Вие, а вие сте избран род. Царско свещенство, свет народ. Народ придобие за да ги прогласите славните дела на оној, кој ве повика од темина во својата чудесна светлина. Вие, кои некогаш не бевте народ, сега сте Божи народ. Вие, кои некогаш не бевте помилувани, сега сте помилувани. Отбрани, царски род, свещенство, амбасадори, Божи, амбасадори на Небесното царство. Да не пречекуват како амбасадори таму да пишуваме? Народ придобиен, народ повикан, народ откупен, народ отбран, придобиен. Защо? За Господ да се поставя преко нас. Да кажем какво от темнината Бог не прехвърли по светлината. За да ги съобщуват делата, ще ги направи Господ за нас. Да ги съобщуваме делата Бог ще ги направи за нас. Ние сами не. Он ще направи за нас. Мен ме е отбрал, знам. Аз съм отбран, защото съм бил майчината утрова. И сега сваќам дека Господ цело време ме е мене чувал. Чувал, затоа што съм бил отбран. Отбран, защо? За Господ да се пада. За Господ да се прославя преку мене. Фала, брат. отбран. Още како се кявам се, кога с години, 6 години се кјавам се како ѓавол ќе ме отепал. Сега знам дека дявол продава да отепа. Татко ми правеше кукита. Имаше една врата таа улазата што ние тешка врата, тешко древо таа, не знам. Стварно. Сега кога е ван врата е Е едва а јас малко. И татко ми се кјавам се кажа на дедо ми, пази го малио, оти врата е тешка, вика нека да направи некој и играјте си. А дено ми, не знам, няма поема дека отишъл, ня играйки с така, на врат. И само гледаме врата, кой иде към мен. Знаете, врата е тогава, врата има е и тежка иде на тебе. Овака падя и я нямам поема що се случи води. Немам поема. Само знам, само знам дека кога падна врата и кога тресна врата, я стоеше помеѓу врата, врата се отворила. <laughs> Може да замислите? Врата падя и се отваря. Крилото се отваря на врата и врата пак ја остануваме ги врата и онако стакла разна цялата, и татко ми е отозгоре, зоги сутепа. И ќе рипот отозгоре почета. И овие го смирия майстор, е, Не, не, добре, знаеш, и он доја, јас тоа не смем да върна. Дяло не му тепа. Защо? От суди отбрана. Господ не чува. И вие сте отбрана. И Бог ви чува. Чува ви Господ. Отбрани сте и ви чува. Втория път, когато провадя от тепа, Трактор ке ме сгаваше тога и падна по трактора и трактора застанува точно с големата тракала на главата тук. Само милиметър готов съм. Бог ме брат, не ме чува. Дяло права при алкохола да му бие. Не успя. Хвала на Господ. Бог ме брат и ме чува. Сега гледа. Сега. Кога отговори аз на повико. Кога Господ ме откупи на кръсто и кога ме отбрал. Защо ме отбрал? За да му служи. Защо? За да обслужвам за моят живот. Знаете ли? Дека ние трябва да служиме с животите ни. Трябва да биеме, како научите, че се моли много место да остана на сърце. Да биеме пето евангелие. Знаете? Пето евангелие ще значи? Живото. На отбраните луги, у Христа, живото да се вече за ми. Без да збори, лугите да знаят. ова е Божи човек. Да речат, ти, пастор, ангел, ти си опасно за грамот. Надяваш ли се? Ти си опасно сега. Защо? Живото. Живото логите отдават. Плодовите. Защо плодови даваме ние? Какво правим с Божие Кой са тия плодови ще ги дава? Дали логите ги придобиваме с обаче на живото или ги отбиваме от, от Исус? Ти бидеме судени за то, ако сме били Божи да направим добро дело, а не сме го направили. Грех. Пишува го. Бешувано. Ако сте можете да направите добро дело, а не го направите, то е грех. Брат ти иде и ти вика, знаеш ли, унимание, си, помогни ми, а ти имаш и му речеш, оди ти, яки се молим за тебе, ти си кажеш по пато пада. Или ядение, или било шо. Той промаше. Той промаше. Задоли над брат. Задоли пък не е има брат. Не да кажа тук, да заставам сега и да сведочам какво от Елензора, всяка ще да пие и да прави глупости, направи право още да е може слуга. Човек ще всяка да служи на Господ. И со живота, и со работа, и со проповедание, и со помагание. Значи, ние трябва, от сме, да си помагаме ни на други. Не да си отмагаме. Да си помагаме. Ако се видим от слабост, да си помогнем да посетуваме, да, да се молим едни за други. когато сме умнемали. Затова сме отбрани. Не сме отбрани тук да, да се гледаме един на друг, кой е по-висок. Исус вика, гледайте се един с друг и се ставите с по ситуация. Брато свой, гледайте го на по-високо от вас. И сега вие, ако се завръпте един към друг и си речете, ти си по-висок от мен, ке си речете ли? Да, ама така трябва да биде. Значи трябва да се гледаме, да гледаме другите мислене, да гледаме повече за другите. Това е християнството. Да помагаме на другите. Да участвуваме оплаканието, ако плакат, урадованието, ако се радуват. Маките да ви помогнем. Това, за това сме отбрани. Не сме отбрани само да си правим шоу бизнес тук. Шоу. Не е лош шоу. Божието царство не е шоу. Божието царство не е да градено е бие на сила. Сила. Силата от духа. Тук е светия дух личност, пак и кажа. Не изпълнявам така личност. Тук е се движа се и ви ги допира сърцето. Знам да ви допира сърцето. И ви охрабрува. И ви покажува кой работа трябва да се тръгнат. На кой работа трябва да се фокусирате. Що е толкова ваше ви смета? Покажува ви. Затова е Светия Дух. Я пръска викам. Е кой те е пресъдочува дека си грешна? Па пишува в Библията. Па пишува, ама кой те пресъдочува? Светлия Дух пресъдочува и те води до Исус. Светлия Дух е тази, що те пресъдочува и те води до Исус. Ако не е Светлия Дух, кой ти те отведе до Исус? Нема да видиш пресъдочува. Я го знаеш Исус пред да поверувам. Те, ти знаеш го? Знаеш кой е Исус? Знаеш го? Ама не беше пресъдочен. И Библията не може да... Кой читам Библията, нищо не разбирам. Кой го е говори работи? Никой аз. Нищо не разбираме само го почетаме. Читаме бината, не разбираме нищо. Що вирувате е кава слово се случува. Ама Светиот Дух ви ги открива тайна. Колко тражите? Господе, што е ово? И Светиот Дух ќе ви открие. Е, тоа е за тебе. Той е за тебе. Биди не поръчен. Ако имаш поръци, тръгни ги. Не греш, не, не лажи. Ако лажиш, не лажи. Светиот Дух е тази шуката на тебе. Не можам аз. Не може ангел, не може зоки, не може никой не може да е на тебе. Да ги правим работа. Ние избираме што правим. И ние сме си отговорни за това, што правим. Значи отбрани сме за добри дела. Бог отбира своя народ за добри дела. И за да се прославя Бог. Затоа што Израел кога отбра мал народ. И он всеки во бојите бираше малко. Защо? Со тия малко. он поразваше много. За да не беше после ние ги тепаваме. Каш колко сме силни израелците. Него, Господе, фала ти, ако не беше, ние одеме. И що Господ прави за он да се прославя? Не Мойсей. Не Мойсей я разбои. Морето не го разбои, Мойсей. Не го Господ го разбои. И сега некои луги паметни викат, е, чува с тебе морето, това е било до колена вода, колко ми е кефарното. Какво, е, какво е то чудо да го минеш морето, а вода до колена? Йоанна замислил и казва, знаеш, ли е чудото? Що е? И по тази вода до колена се издава цялата египетска война. Това е войска. войска. Е От това е чудо до колена вода цялата египетска войска се издава. Какво може да се издава? <laughs> Какви сте улици да седи по зиме? Водата да пузи. Значи Бог прави някои работи, за да се прослави Он. Не луѓето. Ако го направи чудото, Бог го прави чудото. Ни брато, ни аз, никой. Само Господ ги прави чудата. И Он дава дар на чуда, отбира луѓе, дава дар на проповеди, дава на проповедници, на пророци, на евангелизатори, отбира и ги спрема. Защо ги спрема? Четвърта точка. Значи първата беше повикане, втората откупени, третата отбрана и четвърта кон спрема изпратени. Изпратени. Матей десета глава. Шестнадесет стих. Ете, јас ви испраќам како овци меѓу волци. Затоа биете мудри како змии и безопасни како гулави. Јас ви испраќам. Одете. Вие сте овци, одете ке вуците. Вълци са надвор. Ама, знаете ли що? Трябва да бъдем мудри. Вика, мудрият човек не се обидува опасността и се отклонува от нея. Зато вика, биете мудри като змии. И аз ви изпракям, изпракяме, биете мудри, мудри като змии и кротки като глави. Значи, Змията кога слушна дека иде некој човек или нещо кој иде, она бега. Защо бега? Се знае дека иде утепанал човек со стап. Значи она е мудра и бега. Ние како християни, кога сме испратени, кога гледаме нека опасност, трябва да се тръгнем на страна. Да не одеме да го изкушуваме Господ е со мене, аз казвам сега пет души и при теб. И ги натерам се покарам. Не съм я изпратен за да ги тепам, не съм я изпратен за да ги натерам се покарам, и аз съм изпратен само да кажа, ей, луги, Господ Исус Христос висака умре на кръсто заради вас. Ако можете. Не викам сега да излезем на глава на сите, да на глава на сите на сите. Значи това е мудрост. Мудростта се дава от Бог. И знаете ли що? Преска ваш молника кажа. Пастор Будимир, да се дал, не го знам аз. Викал, ушо е мудростта. Мудростта е викто това, два сата да поминам са бали на колена, и да тръжам от Господ кой сбор да го кажа на taj човек. Точно е това? Кой сбор да го кажа на taj човек. Затова што човеко, що е надвор, може само с един сбор да се покаже. Верувате ли това? Я го верувам. го Мудрост. Що да сбориш, какво да това е само Бог. Затова сме спартени. Затова да мудро сборуваме. и да бидеме кротки, да, да не бидеме дивяци. Кроткост. Да не возвракаме на навредите. На тие шо не кълнат. Да не ги возвракаме со клетва. На тие шо не пцуват. Да не ги върнеме со пцовка. На тие шо не напагат. Да не ги възвратуваме. Не викам да го въртаме образно, како източно викам, него да се отклонем от опасността. Откъмено правим се да слушам разни глупости и безобразни. Когато се тресне нещо глупост, я се завъртам нещо, се работим и викам, а, вай, па слуша. Шо рече, шо, шо? Не слушам, не слушам, я лично не слушам. И аз си работен тук. Разбирате? Трябва да ги благословуваме и моите, и нашите приятели. Исус така кажа. Пошо ке не познавате ни, дека сме спратени, дека сме свети. Пошо, потом што ке му върна на, на негов начин, ке паднам на неговото ниво. Не, ние сме Божи амбасадори. Ние сме светци. Ние сме свети. Вика, ти свет светли си свет, е много е вика, трябва друг да каже. Аз знам, дека јас съм свет. Затоа ще одам по примера на Исус. Всеки ще разследи Исус е свет. От от повеко, от Бран, изпратен и го съобщува Евангелието на спасението. Изпратени. Мисия на работа. Дека се спратен? На работа, на школа, комшиите. Ние имаме мисия да го сборим Евангелието. Какво човек може да се спаси? Само преко кръвта на Исус Христос и вера в Исус и покаяние. Кратко и ясно. Толкова трябва да мислям. То е основата на нашата вера. Дека Исус Христос е Господ, дойде, онде на кръста, плати за нашия грех, умре за, наш, за нашия грех, победи смъртта, възкресна, то е верата. То е верата. То трябва да ако сме и на мисия, на работа или на пато сега, който се на някой. Ние всеки ден сме мисия. Всеки ден. Всеки ден сме изпратени ние да сборим. То не ни е дадено ние да го крием. Тоа не е тај писано што си го не и да го скриеш у срсту. Јас сум се спасен, па што мора да знаат дека јас читам Библија, што мора да знаат дека јас верувам, што мора да знаат дека јас одам у црква. Па тоа си одбран, бре, за да кажеш. За тоа си свет, да пренесеш светнината. Исус вика, вие сте солта на свет. Ако не е солта, ако не сме ние, светот ќе стане блюд, ќе Господ ќе отргне. тргне. Затоа што не чиняваме се, а ние сме солта. И трябва да го солиме свет. Трябва да видиме светлина. Не да се криеме под капак. Не, тук да светиме. Да излезеш там и да светиш и да кажеш, Исус е мой Господ и мой Бог. Алелуя! За това сме отбрани павикани и стъпени. Проповедайте го Словото, А сега Марта 10 глава, първият стих шовека и ги повика своите 12 ученици в себе ги повика своите 12 ученици при себе и им даде власт над нечистите духове да ги изгонуват и да изцелуват всекаква болест. Знаете ли що? Ако заменяме вода и ги повика своите 12 и не повика нас, и не повика нас, и ние отговориме, и ние имаме власт да се спротестуваме и да се молим името на Исус, да изцелуваме болни, да възкреснуваме ще ме застанем. Възкреснуваме мъртви. Имаме власт на нечестните духови, да ги стеруваме по името на Исус. Защото ние сме свети. От и нашия Бог е свет. И имаме на тази власт. От 5 до 8. Исто бате 10, 5 до 8. Исус ги изпрати тия 12 мина и им нареди говорейки. Не одете по патот кај народите и не влегувате во град на самаряните Договорът е по-добър към изгубените овци на Израел. И одейки, одейки, проповедайте и кажувайте дека се приближи царството небесно. И сега изцелувайте ги, болните, възкръснувайте ги мъртвите. Не одете по днешно време. Не одете по кафаните. Не одете по... Мислям сега, не ме свакате погрешно. Не одете там, дека ще не трябва. Немойте да седете в совето сол. Сол, сол, со нечестните. Неговите да нападат на грешници. Не одете. Туку одете там дека шо јас ме пратил. Ка изгубете овци на Израел, ка изгубете овци на Штип, на Велес, на скотия, на цела Македония. Там одете и проповедайте. и славете го Господ и пейте, не се срамете, Пейте го на Господ пред луѓето. Затоа шо луѓето може би преку ка собрата. Адриан, може мелодието преклоен сбор само. И песната ще те ослушат и допре. В допре е Светия Дух. И они ке се обратят и ке речат, а не де, аз шо направи. Я шо направи? Не е ти бе, Господ шо направи? Господ шо направи? Я направи, шо я направи? Нищо. Павле вика, шо аз правя? Я само му служам на моя Бог. И ние само му служиме на Господ. Проповедайки го Словото Божие за нашето небесно царство. Да проповедаме дека царството небесно се приближи. Тука е. Тука е. Исус беше тука. Иде цар. Иде цар. И чека. Феноменал. Со килим от цвекиња. Цветници. Цветници от Русал. Исус улава. Феноменален дочек на цара небеса. Цара небеса ни е на присолта мисия. Царо Небе се на на кръсто. Какво го изпратиме ние, Царо Недес? Той со цвети, ние го пречекаме. Со А Ние го изпратиме с смърт. С смърт на кръст. Човек. Това може човек да направи. Ама човек го знае нещо. Ако се покая и се спаси и поверува дека Царо е възкресна и ние ги възкресна. Ати Исус е възкресна и я победи и смърт от дявола, се върна в таткото и се една от десно и цар. И ке не суде Затова трябва, когато не спрате Господ, да биде ви спратени с тварно. И да не си спракиме сами. Сами да не си спракиме. Пък ако отидеш някъде сам изпратен, а Бог не е со тебе, не знам какво ке изгледаш от там. Како тия. По името на Исус бегате. Ами, Павле го знаем, Исус го знаем, от тебе не те знаем. Кой си ти? ще го да човек. Така ще го дел. Ако Бог не е пракия лекар, нема да идете. Бог праки. и ти ки бидеш сигурен да си изпратен. Кој ки бидеш сигурен? Няма да остане да намира, кой Господ Господ нещо в сърцето, да кажем, ја, додека не го кажам, ја срцето в кам игра. И знам дека Господ то. И знам дека морам да го кажа. Ако от дјаволот за 5 минути го или от мене, ако е, само за 5 минути го няма. Нема тази идея. Ама ако е Бог, идеята останува. И ако няма в сега, Бог ти покаже. И аз кога беше евангелска, а, на първата си. Молът се, имаше толкова голямо присутствие, сега на мен, Господ, остави на сърце да се молам за себе, тайна сестра. И я викам, не, вие си да светите тук, я сега да правя причист, всяки се моля. Няма шанса. И я не се молам Господи. И он, и сега Бог памека, стани моли се. Не се молам я, има тук пълно свет. Покажи ме, ако си ти, покажи ми сега некој нека стане и нека се моли да се седне. И знаете што се случи? Дживи станува и вика, я имам настројство да се молам за ксения. Той е Господ. Той е Господ. Ако я не я кажем, идеята, Бог и се няма друг сам. И тази идея ќе добре. Ако аз промаша. Господ ги сменя друг, който го изкористи. Затова, отбрани се, не да ги промашувате шанс. Нема. То ви сојат от мен. Значи, първо си НАТО, за леко работа, мислам дека аз съм по-паметен на Господ, а после Бог ми покаже. Пример, Ода му вярата верата, и Моника ми вика, сега мора се кръщаваш воден. Какво воден? в Библията пишува. Една е верата, едно е кръщеванието. Я аз съм кръстен като бебе по православна църква. Защо съм кръстен? Няма шанси. Няма шанси да се кръстам. Абе, Зоки, трябва да изповедаш, да изповедаш верата, трябва да, се, да кажеш дека ќе следваш Исус, да се откажуваш. Не, бе, не. Аз, я изповедам, че бидам кръщеван, сега съм Дух Свети. Аз съм воден кръщеван. Значи аз го готов да така. И знаете ли шо? му другото слово, молам се и Бог ви покажува како се крстил етиопианец. Он го знаел словото, јас на читам слово. И вика, што ме спречи се крстам? И на мене Бог вика, гледаш ли дека да се крстиш? значи Бог делува. И кога ни спрати, ке знаете дека Бог ни спрати. Ке знае. И сега за край ке прочитам уште од Мате 28 глава, 18 до 20. Тогаш Исус им се приближи и им рече, дадена ми е света власт на небото и на земята. Така, одейки, направете ги сите народи мои ученици, кръщевайки ги во името на Таткото и Синот и Светлия Дух, учейки ги да, да пазат се што сме ви заповедали. И еве, ясно сум со вас во сите дни до свршетокот на светот. Ние сме спасени. Ние трябва да проповедаме, да кажуваме. Ние трябва да изцелуваме. Ние трябва да евангелизираме. Ние трябва да пророкуваме. Ние трябва да работим. Знаете ли защо? Пишу стих. От съм с вас. Бог е с нас. И кой шо разумие Така да. Американи, окупени, отбрани и Алелуя! Павел на вниманието Господа да благослови.